uno munsi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru umunsi uhimbaje uhimbajwe uno mwaka mu burundi bigaragara yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwagabanutse cyane ugereranije n'imyaka iheze mu ijambo yashikirije abarundi ku munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi warayuhimbajwe Mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaraye atanze ikiringo cy'amezi abiri gusa kugira ngo ubwicanyi we bwarangiye hano mu Burundi kazi turongeye kubaha ikaze muri makuru ubukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza ku masitasiyo amwe amwe ngaha mu gisagara cya bujumbura eka na hamwe mu gihugu hagati nk'uko byari maze imisi bivugwa ku masitasiyo umunani radiyo isanganiro yagiye iraca ko zibiri kuri uyu wa kabiri nako zitatu zonyine nizo yasanze zifise icyo gitoro naho nyine kikaba cari gikeya reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu mihari kanyange Ku munani yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura twaciye ko imbere y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri zitatu zonyene nizo twasanze zifise igitoro naho nyene bakavuga ko ari gike akaba ari amasitasiyo ya Kingstar Bwiza sitasiyo ya Interpetrol iri hafi y'ihoteli yahoze yitwa Novotel hamwe na Top one Kigobe tukaba twahasanze imirongo y'abatonze barindiriye gushikirwa muri zitanu zitagira nima hari sitasiyo Kobil iri kuri Mutanga Sud bakaba batubwiye ko haheze indwi zibiri ataco baronka eka no ku masitasiyo ya engine kigobe kigobe city oil ziri ku ibarabara wa uwa mirongo ibiri n'umunani munyonyo na cari kihari ahandi twashitse ni kuri station engine iri kuri gare ahagarara imiduga ije hagati no mu buraruko bw'igihugu no kuri station yitwa kwa katikati iri hagati mu gisagara ca bujumbura nta gitoro twahasanze ku ma station atatu twasanze kw'ico gitoro bamwe mu bo twavuganye twasanze batonze mirongo bavuga ko badatahura ubwo bukene bw'igitoro abandi nabo bagasigura ko mu Burundi hoba hari kibazo cha c'amafaranga y'agaciro aha tukabibutsa ko no mu gihugu hagati hari ubukene bw'igitoro tukavuga nko mu gisagara ca Rumonge aho ku masitasiyo atandatu yo muri ico gisagara atanimwe ifise igitoro co kimwe no mu gisagara ca Matana eka na mu ntara ya Bubanza naho nyene kuri sitasiyo zibiri ziri ku mugwa mukuru w'iyo ntara zari zimaze hafi indwi atagitoro kiharangwa imwe yonyene ngo niyo yarayironse igitoro nayo sitasiyo iherereye ku musenyi wa Bubanza akaba atanimari mariharangwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'ama abahinguriro twabarondengo bagira ico bayivuze ko ariko tukaba twabakenye urakoze yemera kanyange leta y'u Burundi ngo rero gukura ingorane za politike ziri mu nzira kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bunaguke ibyo bikaba bishyikirizwa n'urongo ishyirahamwe parisema gishinze kukangurira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro kubamenyesha bamenyeshamakuru faustin ndikumana yashikirije yakaba yashikirije rero imungenge ku bijyanye n'ubutunzi bwasubiye inyuma cyane muri uno mwaka urangiye hari ingorane muri parisemu bakababazwa n'ingene mu gihugu haguma ubukene n'inzara kubera rero indyane za politiki hari icyo abahinga baherutse gushikiriza bavuga yuko igihe iby'ubutunzi bitifashe neza ubukene kuguma bwiyongera iguma ari intandaro y'uko n'ingorane n'indyane za politiki mu gihugu usanga ziriko zirabasha nk'izironka aho zifatira abantu atasaganirizo bafise urwaruka atasaganirizo bafise ugasanga ko ruhendwa muri ibi na biriya amashuri bigorana kwivuza biko biragorana uburyo bwa leta ikoresha bugenda bugabanuka cyane cyane ku bikorwa utegereza gukora umuntu amumva ko ari ingo zimwe zimwe ziguma zifatwa zerekana yuko iyo ikiga cya leta turiko vyifata neza nico gituma rero dutera akamo yahanye politike leta cyane cyane leta yuko bogerageza gukora ibishoboka byose ari ibyo biganiro bivuga kugira bakure inzitizi mu nzira zose zituma uburundi bushobora gusubira kuba igihugu kiriko kirafata intumbero y'iterambere ahandi ntitwubaho ku munsi ku munsi ataco turiko turakora kivumbura igihugu mu iterambere mu myaka ibitatu n'itatu tuba tugeze hehe umuntu akavuga ati ibi bintu ibintu ibyo ari byo byose ntibyobandanya gutya ku nyungu z'izi miliyoni icumi njejwe urumva muri icyo gihe rero ni ukuvuga ati ni ukuraba izo ngorane zikaza kuva mu nzira uwo mwuka mwiza ukagaruka igihugu kikigwega cyasubira kigategura ya migambi y'iterambere kumwe byahora amafaranga tugasubira tukayarondera hanze tukiha intumbero ishobora gutuma igihugu gisubira kuba igihugu kubwira ubuzima bw'abanyagihugu busubire kuza buriyongera ubu rero akaba yari fosita akaba aserukira ishyirahamwe parisiteme abakozi ngo bari barashimye ingingo y'umukuru w'igihugu yo kutihangane rero abajya ibiturire ariko iyo hari umukozi adomye urutoki ku ndongozi zikoresha nabi ubutunzi bwa leta aca atotezwa mu runani mpuzamasinda sibu basaba ko no mu itangwa ry'akazi hamaze rero kwibonekeza ibiturire ibintu nawe nyine byohinduka akaba yabivuze ejo ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'imukurikirane taxes gahungu arongoye ikosibo bagaca bayirwa buhungu bakirukanwa biribonekeza yuko mu buzi butari buke hakoreshwa ikimenyane na ka mwana wa mama eka mbere na rimwe rimwe kubengamira ku migambwe aribyo twita politizasiyo za ahandi naho itangwa ry'akazi rikaba ryabaye igurishwa ry'ibibanza mu bisata bitari bike by'ubuzi tuboneye akanya ko gusaba ko mu gihe cyo gutanga akazi ubanza gushyirwaho umugwi wigenga wo kubitunganya atabandi abangura gutya akazi kakaronswa ubishoboye kurusha abandi leta y'uburundi rero ngo igiye guhagurukira abajya ibiturire basesagura ubutunzi bwa leta mu ijambo yarayashyikirije kuri wa mbere mu kayanza umukuru w'igihugu akaba yamenyeje yuko abanyamitahe hamwe n'abaserukira leta mu mashyirahamwe leta ifisemo imitahe hari ubutunzi bwinshi bwanyurujwe kuko benshi bahawe urusho baje bagenda kuranguza ubwo burusho bazanira irusha ku isoko bikadandazwa bidatanze ikori abo n'abasuma n'abanyonyizi amafaranga batwaye bategereza kuyagarukana mu kiringo kitarenze amezi atatu bateze kutubwira amafaranga bagarukanye uko angana kuko twasanze ashika miliyaridi mirongo umunani n'imwe n'abanyonyizi twasanze uburyo bwinshi butakarira mu bantu bagandazwa rutemewe n'amategeko abo nabo ni ukubahagurukiramo bikomeye cyane urunani turwanye abo bantu bazana urudandazwa rutemewe n'amategeko ubwo nabwo nyine rudurumbanya ubutunzi bw'igihugu kugira urunani rwo kurwanya abagira iturire n'ababitanga tujya kubihagurukira mu buryo budasanzwe tugomba kandi guhagurukira gutuza biboneka abakoresha nabi ubutunzi bw'igihugu mu bantu twasanze ariko batwononera mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu abantu bari muri ya migwi ijejwe intwaro y'amashyirahamwe leta ifite nk'imitahe cyangwa amashyirahamwe ya leta icyo twita mu gifaransa conseil d'administration twasanze mu kiringo cy'umwaka umwe bashobora gutakaza amafaranga y'igihugu yababa imiliyaridi mirongo itatu turabigenza gute ubwa mbere twasanze barigize ubugabo bwigaba bakaza bariyongera umushahara uko bashatse birabaje kubona nk'umuntu yahembwa miliyoni n'igice cyangwa miliyoni zibiri ugasanga mu mezi atanu ageze ku miliyoni ndwi twasanze kandi bari n'uburenganzira bwo kwinjiza abantu amajana n'amajana mu ishyirahamwe rya leta ugasanga amafaranga leta yokungutse agafasha n'imigambi umenga ni leta mu yindi twasanze kandi abo bantu birirwa bariha impushya zo kuja mu mahanga ngo bagiye mu nyigisho ibikoresho ngo hajye muri bina biriya bakoresha amafaranga y'umutungo w'amashyirahamwe iyo ngeso guhera ubunyene ishihagarara ndetse n'izindi ngingo zikomeye gufatwa kugira ngo hagaruke disipurine muri ayo mashyirahamwe leta ifite imitahe cyangwa amashyirahamwe ya leta ubu rero akaba yari umukuru w'igihugu petero nkurunziza inama isumba ingimba tubandanye n'ano makuru abantu amajana atatu na mirongo irindwi na bane ngo nibo bapfuye mu bihe by'imyiyerekano n'abapolisi mirongo irindwi n'indwi ibyo bitigire bikaba byatanzwe n'umuvugizi w'igipolisi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe haheze umwaka iyo myerekano itanguye muri icyo kiganiro komisiyo yankurikiye akaba yemeje ko hari abapolisi mirongo itatu n'umunani birukanywe eh, muri urwo rwego kubera rero kwigenza nabi ariko agahakana ibyo avuga ko uh, batagirizwa batagirizwa uh, gukorana n'abagwanyi ba FDLR uh, tumukurikire baragirije Burundi yuko bakorana n'abo bantu hamba Burundi buremera ko CRGL iza gutohoza kuraba ko abantu bahari ibintu nk'ibyo ntibishobora kuba ikinyegezo nta mu FDLR cyangwa iyo ntera hamwe yo biri ngaha mu Burundi mwebwe mwebwe amakuru ngo mu biyobego igakora n'abapolisi mu kabiyobego icyo ni kinyoma ceruye ntibashobora kuba ngo ngo mumuyobe icyo kintu kibaye ndazi yuko nta minsi itatu yohera turabashwe rero n'abarundi bamaze iminsi bahitanwa n'inkuzi z'ikibi na cyane cyane mu ndongozi mu gisirikare no mu gipolisi ndetse n'abatowe bariko barahitanwa n'imigwi y'inkuzi z'ikibi tubonye akajya gushimira abari mu nzego z'umutekano tugashimira abari mu nzego z'ubutungane n'abanyagihugu mwese ukuntu mukora musenyera ku mugozi umwe kugira ngo abo babisha tubatuze kandi tubafate bacibwe imanza duteye n'akamu rero abarundi bose gukora ibishoboka byose kugira ngo umwe umwe wese muri abo b'inkozi z'ikibi bakirera mu gihugu cyacu Burundi tuvire hasi rimwe abo bose bakoze ako kabi tubafate tubashimbire ubutungane ku bitwega rero nk'abarundi inzego zijejwe umutekano abanyagihugu mwese ubutungane intwaro muri ya nyabune urunani rw'intamendwa dutuze utwo tugwi twabicanye twihaye ikintu kitarenze amezi abiri bizobe byaheze isanganiro hari rero umugabo azwi ku izina rya Nikarahera Tade wo kumutumba mubone ni muri commune Kabizi mu ntara ya Bujumbura amaze iminsi ibiri apfunguye mu gasho ka commune Kabezi akaba rero yagirizwa uburozi hariho mbere bamwe mu babanyi biwe bari bashatse kumugirira nabi kuri uyu wa gatanu rero akaba afunzwe kuva kuri wa nako kuri uyu wa gatanu gushika ku Imana bakaba bari bagize igitero ku rugo rw'uwo mugabo aho basambuye inzu ziwe zitatu bakanonona kandi n'imirima yiwe hari abantu batazwi bari kubarondera kubaka ahasanzwe hari ishuri nshingiro no mu kigo cya pawase yitiriwe mutima mweranda aho ni kumutanga abarongoye rero paruwasi hamwe n'iryo shure ndetse na mutane wa commune mukaza mu gisagara ca Bujumbura biyamiriza uwo wese yiyumvira gushinga inzu aho adafitiye uburenganzira mu kibanza cy'ishure ngo batekanya kuhubaka ishure ry'imyuga nayo mu kibanza cya paruwasi hoho ngo hasanzwe hahurira imyanda yose iva mu bantu baba muri iyo quartier ya Mutanga Sud inkuru ya mugenzi wacu Leonce Bitariho iryo shure cyo kimwe na paruwase yitiriwe mutima mweranda muri quartier ya Mutanga Sud umuntu aravye bisa nuko biri mu kibanza kimwe ku ruhande rwo haruguru ahaherereye ishure haje umuntu hataba inzu azana amabuye ararunda biboneka ko yiteguye kubaka umuyobozi w'iryo shure banyankira ubusa Jolala avuga ko atazinye n'uwo mugambi nanone ngo bikogwa inyuma y'amasaha y'akazi ku ruhande rwo hepfo naho nyene umugambi ni nk'umwe ugomba kubaka ntazwi na patiri Adriano ntabona arongoye paruwasi yitiriwe umutima w'ubwitonzi ica akeneye kandi si ukumumenya mugabo akamuhanura ko hatagenewe kubakwa ngo hagenewe nyabuna imyanda iva mu bantu abana bakangahe na bakangahe. none nagira mbonereho ko muduhaye akaryo banya kugira imana kwihaniza rwose umuntu wese yogira icyiyumviro cyo kubaka ngaha amenye ko haca imyanda yose iva mu mubiri w'umuntu ikeneye gutabwa iri munsi y'aha hari n'aho mbere ushima bitwiyaka bikazana umunuko uwo musaseredoti avuga kandi ko aho hantu harengeye no kwitwa ha paruwase ngo naho igihugu kandi ni n'ikibanza cy'icubahiro naho igihugu hari iyo myanda ica igira icubahiro kuko bene ibyo biragira icubahiro gihambaye uwubahuka rero akihagira ahantu ngaho h'icubahiro uyu muntu ndacazi yari akwiye rwose uwo muhanura n'abandi bose ngiye mboneraho ndabahanura ku bakeneye kubaka mu kibanza cy'ishuri naho nyine aragira icyo ahavuga ngo nyabuna ntihagire uwurondera amatungo ku byagenewe ibibondo ngo kirazira nagira nihanize umuntu wese yubahuka kuzaratwara ahantu hagenewe ibibondo byacu kugira ngo biharererwe bihigire bihakinire uyu muntu ni ukuri turamusabye aronderera ubuhirwa ahandi ntaburonderere mu kurya ibyagenewe abana mu kirundi rero ni igitutsi gikomeye rwose kurira abana na musitanteri wa mukaza ariyamiriza abafise uwo mugambi wo kubaka mu bibanza batarekuriwe ngo boje ahandi uwo ni Desire Mazimpaka cyo twabe turakora ubwa mbere kwabaye kuba turahagarika ivyo bikorwa kuko bariko babikora ku munsi wa mbere kandi abantu bose bazi yuko bagiye guhimbaza umunsi mukuru w'akazi n'abakozi icyo warubajije ikibanza cyo hepfo niki nibisa bisana iki ni kibanza cisaganyirizo gishuri ikindi kibanza naco kiri hariya ni kibanza gihuriramo imicafu yose iva muri aya mazu y'amaja haruguru yo kumutanga Desire Mazimpaka asaba ko abifuza kubaka muri ivyo bibanza boronderera ahandi ahagenewe isaganirizo ry'ishure ngo bazohabandaniriza uwo mugambi w'igihugu aho naho naho imyanda akoze leonce bitariho imiryango mirongo itandatu yo ku mutumba rugano wa zone buhayiraho ni muri komine mugwi turi mu ntara ya cibitoke ntibagira icepfo ca ruguru kubera imvura ivanze n'igihuhusi yaguye ari nyinshi mu ndwi iheze amazu y'abanyagihugu menshi yarasambutse imirima iratwagwa bagasaba kuronswa imfashanyo yihuta umuhanuzi wa musitaneri wa komune mugwi ajejwe iby'imibano na politiki avuga yuko komune atabushobozi ifise bwo kugarukira kuri abo banyagihugu inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga indwi Heze ntiyabaye nziza ku banyagihugu bo ku mutumba rugano wa komine mu rwi imvura yaguye ari nyinshi yarahitanye abantu n'ibintu bigizwe n'amazu n'imirima George Ndayisenga ntagira yacira nayo kuko yahaburiye abana batatu uburaro bwiwe burasambuka ahari inzu hasigara ikibanza asaba ko leta iyo muronsi ahandaba ubunye niho naciye nduka nsanga ico gihomoka cahomokeye ku nzu hamaze gupfa abana batatu n'umubanyi yari yaje kuhugama ubundi yakomeretse cyane n'uwo mugore w'uwo mwana nawe nyine yakomeretse cyane hanyuma agenda duga ndahashyitse na nsanga byose byaheze abana bapfuye yorabahana inshira ikanyimura aho hantu abanyarugano iyi imvura ikuvye imitima ije imutwe ku gutinya gutwarwa n'imvura nk'ababanyi babo bahuye n'ivyago mu ndwi iheze ngwaniye Michel avuga ko kuba ku mutumba rugano bitoroshe nta kuntu tuzobaho turi mu rushano rumeze gutya urabona ko turi mu ngorane urabona ko iyo n'imvura iguye cyo gushira imitima hejuru isaba imfashanyo yihuta igizwe n'ibifungurwa impuzu n'ibindi byankenerwa kuko atacu yasohoye mu mazu umuhanuzi wa musitanteri wa komine Murwi ajejwe imibano avuga ko komine atabubasha ifise bwo kugarukira kuri abo banyagihugu niyo buhungiro salvatori atera kamo ubushikiranganji bwo gufatana mu nda komine ifise ikigera gito ku buryo ku byononekaye atanakintu yashobora gukora turasaba leta iciye mu bushingangange bwo gufatana mu nda no gushyigikira agateka na muntu ko ku bantu muri rugano aho hantu imvura yarahononye gose ku buryo n'ubu amabarabara abyo bita pisite rirare yabomotse atakirengana dusaba rero imfashanyo ya leta imitumba ibangamiwe biturutse ku isidagurika ry'isi ritewe n'imvura muri komine mu rwi si mu rugano gusa umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano n'intwaro avuga ko abandi bahanzwe n'isidagurika ry'isi arabo ku mitumba ya muzenga muhayira na buzirasazi urakoze barisite nzi ko banyanka uno munsi rero uno munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru umunsi uhimbajwe uno mwaka bigaragara yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwagabanutse cyane ugereranyije n'imyaka iheze hari amaradiyo amwamwe yigenga n'ubu atarashobora gukora acugaye abamenyesha makuru bamwe bamwe bagize icyo bashikiriza ikambere n'urongoye ikigo maison de la presse bose bakaba bahuriza yuko ubwenge bwo kumenyesha amakuru yagabanutse ariko ayo majwi nitwashoboye kuyaronka ko bagenzi bacu batarashobora guheza kuyatosora inkuru tukaba tuza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nino ngaha rero duciye turangiriza ano makuru twari twateguye kwashikiriza imbere ko tubasezera tubibutse yuko ubukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza hano mu gisagara cya Bujumbura nkuko mbere bimaze iminsi bivugwa no mu ntara zimwe zimwe zo hagati mu gihugu ku masitasiyo station umunani radio isanganiro yaciye ko zitatu zonyine nizo zari zifise ico gitoro no munsi no munsi mpuzamakungu wariwe ubwigenge mu kumenyesha amakuru